بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعزكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وثلاث مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم بين يديه عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم चओ त मूं ॼाऊं जेकर तव्हां खां घुरंदो हुजां को अजर त उहो आयो तव्हांखे मुंहिंजो आज़रु जेको आहे सो अलाह ते आहे कोन्हे बेशक अलाह जेको आहे चिटे थो हणे थो विझे थो मुंहिंजे दिलि में हक़ सां ॻाल्हि उहो ॼाणंदड़ आहे ग़ैब जी ॼाणाए जेको आहे की का शइ पहिरियों दफ़ो ठाहे थो सघे न की हुननि ॻाल्हि खे को वराए थो सघे मतिलबु बातिल जेको आहे सो नथो करे सघो अॼु जेका हक़ करे थो अलाह ताल करे सघे نفسي پیغمبر وسلم गुमराही ते हुजां मिसाल तौरु वठिजे मिसाल ته वठां जेकॾहिं मां गुमराही ते हुजां त आउं ان हुन में पंहिंजे लाइ आहियां गुमराही में पंहिंजे लाइ आहियां तव्हां खणी मूंखे न मञो मञो तव्हांजी मर्ज़ी आहे दिल अला नफ़्सी ऐं पंहिंजे पाण ते ॼण हुन मुतासिर थींदो ऐं भोगींदुसि पाण ई ऐं जेकॾहिं हिदायत ते हुजां हिदायत ते आहियां ऐं आहियां बि हिदायत ते त मूं ते इन करे आहियां इहो हिदायत ते जो मूं ते वही थो मोकिले अलाह ताला वही मोकिलियो आहे यू हॉइल लई हाणे कज़फ जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो जा अल हक़ जो बि लफ़्ज़ इस्तेमालु जा ऐं हेॾां हाणे वरी लफ़्ज़ पंहिंजो यू हा वही जो इस्तेमालु थो हाणे वही जो सम्झणु खपे पोइ अंग्रेज़ी में के तर्जुमारी कया न किन खे थी थिए त वेही जी ॻाल्हि कीअं करियूं जिब किथां आणियूं हीअं करियूं हूअं करियूं पोइ हाणे इन करे इंस्पिरेशन था इस्तेमालु करियूं पोइ हाणे अब्दुला यूसुफ़ अली वरी उहो इस्तेमालु थो करे पर वेही रिवल्यूशन थी थिए अलाह ताला मूंखे वेही थो मोकिले वेई जे लफ़्ज़ खां सवा का असीं ॻाल्हि सुञदासूं कोन त छा आहे ॻाल्हि अलाह मूं ते वही थो मोकिले ऐं उहो ॿुधंदड़ आहे ऐं वधीक वेझो आहे वलो तरा वलो तरा हाणे वलो तरा ई टियों दफ़ो वलो तरा पहिरीं उहो मिसाल ॾिसी जेकॾहिं हुननि खे ॾिसो उहे जेके मुस्तदाफ़ आहिनि ऐं उहे जेके मुस्तक़बरीन उहे जहन में छा था हेठा कनि वरी थोरो अॻु में पाण ही पढ़ीसूं आयत वलो तरा थोरो अॻु में पढ़ीसूं त जेकॾहिं तूं ॾिसी हुननि खे मतिलबु त हुनजो हाल हाणे इहो ॿियों दफ़ो अॻु में करे ॿियो दफ़ो थी वियो हाणे टियों दफ़ो आहे वलो तरा जेकॾहिं तूं हुननि खे ॾिसी मतिलबु त जेकॾहिं क़यामत जो जेको हाल आहे उहो उहो अलाह ताला हिते हर हर वराए वराए ॾेखारे थो ईअं पर चए थी जेकॾहिं रसूल खे ताल फरमाए त जेकॾहिं जेकॾहिं हुननि खे ॾिसी त कहिड़े हाल में आहिनि वलो तरा जंहिं महिल परेशान थींदा ऐं अलाह जे अज़ाब खां छुटकारो न लहंदा ऐं वेझे हंदा पखिड़िबा तंहिं महिल जेकॾहिं ॾिसी जेकॾहिं पहिरीं वलो तरा हाणे हीउ तर्जमो पंहिंजो साईं वरी एडिट कयो पंहिंजे दीन मोहम्मद वफ़ाई ऐं ॿिए अलाए कंहिं माण्हू करे पंहिंजो हुआ शिकारपुर जा साईं अमरोटी साहिबु पंहिंजो लिखियो पोइ हिननि वरी अॻिते जी ॻाल्हि पहुते पहुते ॻाल्हि अॻिते पोइ हाणे फरमाए त वलाओ तरा जेकॾहिं ॾिसी हुननि खे हितां खां शुरू कजे ॻाल्हि कई जेकॾहिं हुनखे ॾिसी इज़ फज़ाऊ जॾहिं हुननि जी परेशान थींदा फज़ा फज़ा फज़ा जॾहिं लही वञे हली फज़ा या जॾहिं फज़ा अञा चढ़ी वेठी हुजेसि फज़ा ॿिनी सूरत में फज़ा फज़ा फज़ा अकबर उहो वॾो जेको हिरास जेको ख़ौफ़ जेको डपु जेको क़यामत जो आहे उनजी ॻाल्हि हाणे थो करीब पोइ चए थो जेकॾहिं ॾिसी त हुन अजब खणी त जंहिं महिल परेशान थींदा ऐं अज़ाब खां छुटकारो न लहंदा ऐं वेझे हंधा पखिड़ पखिड़िबा तंहिं महिल जेकॾहिं जेकॾहिं हिदायत वारो अलाह ऐं जंहिं महिल परेशान थींदा अलाह जे अज़ाब खां छुटकारो न लहंदा ऐं वेझे हना पखिड़िबा तंहिं महिल जेकॾहिं ॾिसी त अजब हुन पोइ उन वक़्तु चवंदा हुआ त हाणे हुन क़ुर ते ईमान आंदोसूं किथे आहे ऐं पोइ उन वक़्तु ॼण हाणे हाणे त वक़्तु वियो हलियो साईं ख़तम थी वई ॻाल्हि ननाउस पोइ किथे आहे उहो तनाउस चवंदा त हाणे हुन क़ुर ते ईमान आंदोसूं ऐं उते दुनिया जे ॾूरे हंध खां खेनि ईमान हथु किथां आणणु किथां ईंदो यानी हाणे चवंदा हाणे हाणे ताईं वक़्तु पियो हलियो हा ॻाल्हि परे थी वई दुनिया वारी ॻाल्हि दुनिया वई हली बाप हाणे ताईं आख़िरि में आयो हाणे तव्हां छा कबो हू फिरोन जेको आहे सो आख़िर में चई हाणे ऐं मञा थो चई हाणे फ़ाइदो कोन ॾींदी वक़्तु निड़गट ते पहुची वियोसीं तंहिं वक़्तु जेको आहे तोबा क़बूल कोन थी थिए ऐं आख़िर में क़बूल कोन थी हले ॻाल्हि आहे हाणे आकत में ॾिठऊं अज़ाब आहे ई आहे हाणे चवंदा हाणे मञूं था पोइ हाणे मञण में फ़ाइदो कोन्हे पोइ इन खां अॻु में चए थो कद कफरू बि मिन क़बलो अॻु में जेके आहे हिन जी कूड़ो चवंदा पोइ चवंदा ज़ुख चखो पंहिंजो मज़ो पंहिंजो अज़ाब कूड़ो त अचेव तंहिंजो मज़ो चखो हाणे भले हाणे कज़फ वारो लफ़्ज़ु जेको वरी पहिरीं हज़ू सलाहु जे मुतलिक़ इस्तेमालु थियो त मुंहिंजे मुंहिंजे कल्ब में विझे थो हाणे त यक झिफ़ून बिल ग़ैब मकान भाई हाणे ई उन काफ़रनि जे मुतलिक़ हाणे इहा ॻाल्हि थो आहे हालांकि अॻे उन क़ुर खे न मञींदा हुआ ऐं डूरनि हंध खां अण ॾिठो गुमान जा तीर उछलींदा हुआ यक ज़फ़ून कज़फ़ कज़ब बिलब मतिलबु ईअं दुखु हणणु ऊंदहि तीर हणी छॾणु पराए घर खां पराए जॻहि खां यानी को वेझो कोन आहे हक़ जे वेझो कोन आहे हक़ जे ख़िलाफ़ु तीर वठी आयऊं बसि यून न हुउमि उन्हनि जे विच में ऐं जो जेकी चाहियूं थिए उन्हनि जे विच में यानी हुननि जा जेके शहवतूं हुननि जो जेके ख़्यालु जा जेके उन्हनि जे विच में वील न हुउमि उन्हनि जे उन्हनि जेके सदूं कंदा रहिया तंहिं जे विच में हिकिड़ी आड़ न न हुउमि इश्त जीअं अहिड़ी तरह आड़ विझी वेंदी जहिड़ी तरह उन्हनि जहिड़ी जेके हुन खां अॻु में ॿियनि खां अॻु कयो वियो यानी अशियाह आशिया جي उहा शिया जी ॻाल्हि आहे हिते ۾ चारि दफ़ा शिया जो लफ़्ज़ आहे اشياء जो لفظ आहे پلورل में اشياء माना ग्रुप जा उन ग्रुप जा माण्हू मिन पंहिंजो ग्रुप खे ॾिसी माण्हू चए थो आऊं बि ईअं करियां थो भला छो जो हीउ पियो सॼो करे ईअं मूंखे मज़ो इन में आहे अशिया हुनजो जेको ग्रुप आहे हुन सां करे थो भई हिकिड़े रुॻो पॉज़िटिव माना में आहे त हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जे मुतल अलाह ताला फ़रमायो त हुन खां नूह अल इस्लाम जो ज़िक्र करे त पोइ चई त हुन खां उहो नूह अल इस्लाम जे पार्टी जो हो यानी उन ग्रुप जो हो उन नमूने जो उन ख़्यालु उन फ़िक्र जो नबूअत वारो हुयो इन करे पंहिंजो उनजो ज़िक्र ज़िक्र त ज़िक्रो शे शिया जो लफ़्ज़ु जेको आहे पॉज़िटिव आहे बाक़ी क़ुर शरीफ़ में जेको आहे जिते किथे बि इस्तेमालु थियो आहे त नेगेटिव माना में त माना त हीअ ग्रुप था ठाहियो तव्हां टोड़ था विझो त फ़र्क़ो था कयो हीअ था कयो उहो कयो शे हिन माना में उहे बि वॾे शक में पियलो आहे यकसिफ़ून बिल ग़ैब मिन मकान बाईद ऐं हालांकि अॻे हुन क़ुर खे न मञींदा हुआ ऐं ॾूरे हंध खां हाणे ॾिठो घुमाइण जा तीर उछलींदा हुआ وهيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ऐं ऐं उन्हनि जे ऐं उहे जेके सदूं कंदा हुआ उन्हनि जे विच में कंदा कंदा रहिया तंहिंजे विच में आड़ बि वई जहिड़ी तरह उन्हनि जहिड़नि ॿियनि खां अॻु कयो वियो यानी अॻियूं जेके क़ौम हुयूं उन्हनि सां बि नमूने सां जेको आहे पनिशमेंट ॾिनी वई उन्हनि खे तीअं जेको आहे हिननि जे विच में बि अहिड़े नमूने सां पनिशमेंट कई जो हिन सदूं पूरी थियूं हिन जेके सदूं चाहियूं थिए त हीअ करियूं हीअं हंधि करियूं हीअं हंधि करियूं से पूरियूं कोन्ह थियूं सिद्धार्थ पंहिंजो भाउ ठाहियो फलाणे हीअं ठाहियो हीअं ठाहियो निमरूद हीअं ठाहियो हीअं थिए कयो हीअं थो कयो उन